บุ๊กทูเก้าสิบ девяносто, девяносто, ประโยคคำสั่งสอง повелительная форма два, повелительная форма два, โกนหนวด побрейся, побрейся, ไปอาบน้ помойся, помойся, ำหวีผม причешись, причешись, โทรมานะ позвони, позвоните, позвони, позвоните, เริ่มได้แล้ว начинай, начинайте, начинай, начинайте, หยุดเถอะ перестань, перестаньте, перестань, перестаньте, ช่างมัน оставь это, оставьте это, оставь это, оставьте это, พูดมันออกมา скажи это, скажите это, скажи это, скажите это, ซื้อมันมา купи это, купите это, купи это, купите это, อย่าหลอกลวงเด็ดขาด никогда не ври, никогда не ври, อย่าซนนะ никогда не дерзи, никогда не дерзи, อย่าหยาบคายนะ никогда не будь невежливым, никогда не будь невежливым, จริงใจเสมอนะ всегда будь честным, всегда будь честным, ใจดีเสมอนะ всегда будь любезным, всегда будь любезным, สุภาพเสมอนะ всегда будь вежливым, всегда будь вежливым, กลับบ้านดีๆนะคะ счастливого пути, счастливого пути, ดูแลตัวเองดีๆนะคะ следите за собой, будьте осторожны, следите за собой, будьте